Radio s i l v a s i l v a s i l v a Kao što smo i rekli, danas, će, danas smo se zaputili malo do Zagreba, e, razgovaramo sa Miremom Lujinović, voditeljicom projekta Šamba za Afriku, koji je organizaciji udruge Kolajna ljubavi. Mirema, dobro ti večer. Dobro večer. E, evo za pa- početak, e, rekli smo Šamba za Afriku, to je humanitarna akcija, hoćeš nam reći malo točnije o čemu se radi? A, šamba za Afriku znači označava prikupljanje sredstva za kupnju polja i alata za njegovu obradu za afričko sirotište Svetog Anta u Tanzaniji. A, to je Ivana, osnovala Ivana Parlo Rasović u, iz e, imamo projekte i kumstva, afrički trebuščići, socijalne samoposluge. Ovo je najnoviji projekt zato što bi se trebalo skupljati sada preko ljeta da bi oni imali više zdravog voća i povrća siromaštvo Tanzanije je jako veliko i zato se to na njihovu prehranu, pa svećina većina stanovništva mesni obrok može priuštiti jednom godišnje. Ovim projektom ako bi kupili znači to polje potrebnog alata za njegovu obradu u sirotištu Svetog Ante bi se osigurali redovite zalike za hladne afričke trbušiće. Odlično, e, predivna gesta i predivna akcija. Na koji način e, građani mogu pomoći? Pa imamo na, imate Facebook stranicu na ljubavi ili e, Instagram stranicu isto Kolena ljubavi, tamo piše sve o projektu i način na koji se može donirati preko e, udruge. Ti novci se šalju u Afriku, kupim se to određeno polje i alati, normalno bit će i slika i zahvala djece i na bilo kojim udjelom 10, 20, 50 kuna kako ko može da bi lakše stvarili taj projekt. Kolena ljubavi inače je udruga koja je povezana čisto za sjedište tamo u Tanzaniji ili se bavite još nečim? A pa prvi cilj je bio kupiti znači u volontere u kolenu ljube da se izgradi sirotište što je bilo jako uspješno. Dovršeno je bilo 2010. godine. Jedni još od projekata, znači imamo kumstvo, E, kumstvo povezujemo znači, kumove iz Hrvatske sa djecom iz Tanzanije koji su u jako iznimnim lošim uvjetima, siromašnih obitelji ili su sami siročad, pa kumovi, na primjer, doniraju sredstva potrebno za školovanje djeteta, te na taj način osiguravaju bolju budućnost. Mhm. Onda imamo isto socijalnu samoposlugu koja djeluje u Hrvatskoj. Počeo se provoditi uz pomoć Centra za, e, za socijalnu skrb Imotske te Gradsko društvo Crvenog križa. Mhm. Također imamo i projekt Vrtić. E, Vrtić, pošto nema dovoljno ustanova odgojnih predškolske dobi, pa su odlučili isto za gradnju vrtića da bi stekli adekvatnu predškolsku, predškolsku naobrazbu, što je jako bitno i samo to sirotište. Također i Afričke trebušiće imamo, što je jedan od važnijih projekata za njihovu prehranu i isto zdravlje. Da li imate volontere u, udruzi? Na koji način zapravo udruga funkcionira? Kako, kako, kako, kako ovaj, preživljavate kao udruga? Kao udruga imamo dosta volontera i zbog ovih projekata nam se sve više javljaju. Na, svaka osoba koja bi htjela može ići u Afriku i volontirati može se priključiti. Ima i određen broj sati koje trebaju volontirati. Na ima imamo volontere koji idu u centar za odgoj i obrazovanje u Dubravi, također u Caritasu u Ugrovcu sa djecom koja su bez roditeljske skrbi. Pa onda radimo i na slaganju odjeće i skupljanje nekih donacija koje pošalju kumovi za djecu u Africi, pa to slažemo u uredu. Idemo sa djecom u Zološki vrt koji ne mogu se samo priuštiti da odu i slično. Zapravo kogo želi biti volonter može biti, samo nam su nam potrebni ljudi dobre volje i koji žele to raditi. E, na koji način e, šaljete volontere tamo, e, volontere u Afriku? Je li plaćen smještaj ili moraju sve u svom trošku Za volontiranje u Africi prvo potrebno proći psihološki test. Mhm. Nakon toga se treba odraditi tih 80 volonterskih sati koje se dogovori sa udrugom. Ako niste iz Zagreba, evo na primjer iz Rijeke, isto se može dogovoriti uh mhm. gdje se to odradi, da se vidi ta psihička spremnost kako bi se vi snašli u tim uvjetima, jer to se dosta čini lagano, no dosta je to teško jer psihički utječe na ljude. Da, vjerujem. Zatim se samo plaća karta. Karta je povratna, se računa da je oko 4.500 kuna. Tamo mhm. imate smještaj ako ste tamo dva mjeseca i hranu imate doručak, no tamo je hrana stvarno jeftina za sve nas. Jako su im jeftini obroci, možete se najesti doslovno za 10 kuna i to. E, kakva je situacija e, dolje zapravo? Kako ta djeca žive? možeš nam opisati jedan njihov dan? probude se ujutro oko 6 sati, onda se lijepo pripreme za školu, oni su jako, oni su jako sretni što idu u školu, njima je to najveća radost u životu. A, to je sirotište, oni idu u školu tamo u tom mjestu. I sada njih, imamo tamo tete koje ih čuvaju, pripremaju za školu, lijepo doručkuju, otpjevaju himnu. Tamo se svaka djeca pjevaju himnu ujutro prije škole. Za zagrijavanje. dođu, da, da. I onda dođu lijepo poslije škole u sirotište, svi pišu s njima zadaću, pomažu im. E, sad se više radi na tome da se osnažuju ženska prava, da, ima se, da ljudi više djecu šalju u školu manje za raditi, tamo djeca idu raditi već sa 5-6 godina po poljima i manje se pridaje znači važnost tom obrazovanju. I kako je manje, znači imamo više neobrazovanog stanovništva, onda je veće siromaštvo. I onda čak i dosta e, ljudi iz Hrvatske uplaćuju im novce za fakultet, to je taj projekt kumstva, pa se obrazovanje stanovništvo, također se više uključuju škole koje su imaju neku stručnu spremu tipa da budu pekar ili tako nešto, da mogu na sebi siguran posao, da isto je se više radi na osnaživanju žena u smislu da mogu muškarcima reći ne, jer tamo su do, žene dosta u nepovoljnom položaju, mhm. da žene imaju možda manje djece, da može više, da može bolje da imaju manje djece, da više to djeci mogu toga pružiti. Odlično, dakle, to je stvarno e, dosta projekata koje provodi vaša udruga. Evo, još jedno pitanje, dakle, na koji način ste se povezali? Kako je tekla zapravo ta komunikacija da Kolajna ljubavi krene surađivati sa osobama iz e, Tanzanije? naša e, Ivana Parla Marasović je išla u Tanzaniju volontirati. To je bilo, mislim, tipa 2007. 2008. kada još niko nije išao. I ona se užasno veza za tu djecu. Išla, tamo ima dosta tih crkava koje su uvijek pomagale tim, toj djeci i ljudima. I jedna gospođa je pitao starija da li može uzeti njeno dijete zato što ona kad umre neće imati dijete kod, brine se ko o tom djetetu. Mhm. I ona na povratku u avionu cijelo vrijeme plakala, razmišljala zašto ona ne može uzeti to dijete i teško je palo. Zašto to dijete povoljnije položaje nego puno djece druge, samo zato što je rođena u Africi, kao i sva druga djeca u siromašnom mjestu. I onda je tu došla na ideju da se otvori taj dječji dom Sveti Antu u Tanzaniji. Prvo su mnogi ljudi bili skeptični, no držala je držala je govore kada je su bile poslije mise, ljudi su se oduševili, uspjela je skupiti oko jako puno novaca da se izgradi to sirotište i onda se 2010. još je tad bila kriza, uspjelo sve to lijepo razviti i tako je Hrvatska dobila svoje sirotište Svetog Anta u Tanzaniji. Odlično, stvarno predivna priča. I to je djeci je jako malo potrebno. Doslovno osmih zagraja je nema ni tu roditeljsku skrb, samo to obrazovanje da djeca mogu ići dalje, da imaju šta za pojesti, popiti i oni su sretni i puno zadovoljni s nekim stvarima nego što smo mi tu. Ok, Mirema, idemo još jednom ponoviti. Uh, humanitarna akcija Šamba za Afriku, kako ljudi mogu pomoći, još jednom nam reci. Znači, ako je iko voljan i u mogućnosti donirati 10-20 kuna koliko god već može, da bi mogli kupiti e, sredstva za kupnju polja i potrebnog alata za obradu sirotišta Svetog Ante da bi osigurali, osigurali toj djeci redovite zalihe hrane za glavne afričke trebušiće, jer djeca zapravo za u to slasno voće i povrće koje obiluje vitaminima i mineralima, a ne mogu si sami priuštiti. Odlično, evo ovim putem e, svim ljudima koji su mogućnosti molimo da ako mogu pomognu, mislim da će to puno značiti i udruzi i pogotovo e, dječici u Tanzaniji. Mirema, želimo vam puno sreće s vašom humanitarnom akcijom i da nam se javite opet e, sa novim, novim idejama i novim projektima. Hvala ti puno, čujemo se drugi put. Može. Doviđenja. Nadia Silva, Silva, Silva.